Afei na me bebisaa me question ɛɛ Dompaase sukuu secondary ɛnɛ deɛ yɛsi yɛn kɛ secondary senior high master foforɔ aba yɛfrɛ no Master Dobɛn ɔso ɔkyea wate nso ɛɛ Master Dobɛn na deɛ mbisaa no sɛ sɛ me ɔhene ama basa me ka sɛ gye osu wafa mbiibi na gye osu so ɔnfae na obo ɔfra ɛɛ Antonya maa sɛ nana Ku me sɛ mafa a, nsesansoɔ bɛn na me ɔhene Amoakoata bɛnya? Sɛ wo ɔhene Amoakoata na ato Nana Awusu sɛ Nana Awusu afa w'adeɛ, na Nana Awusu gyidi sɛ wɔmfaa adeɛ no, na ɔsan atoa so anya m'akɔdwie abena ha yi, na mewɔ adahoro ma wo, Nana, adeɛ a wɔde to me soɔ yi, memfaeɛ oo, ɛfiri sɛ mafa a, nya me, sɛ memfaeɛ a, nhwɛ mu. So wɔmfa ayɛ ba benya wo. Na so anka sɛ wiye mu ɛ. Wɔanka sɛ ba benya wo. Sɛ de wɔse ɛɛ wo de ato so wɔsa ɛ. Na gye sɛ yɛ duabɔ ɔ. Ɛɛ yɛ duabɔ. Ɔbaa bi kun me gyae. Ɛna me yere kɛkaa sɛ odua yi a waku no deɛ woa. Ɛna wɔse ɛne anto anya maa ɛ ɛ ɛnyɛ saa. A ɛɛ afei deɛ wɔ me kɔɔ hɔ a wɔse ɔno mmom na ɛpaa ne ho baa ɛ na ɛnyɛ yɛ na ɔbɔɔ yɛ dua. Ɛme ɛnyame ndi adoare wo nyame. Nana ne me. Ɛdifɛ baako pɛ. Bio. Sɛbi o yɛ asɛm tu nua bi so a. Nana fi yie. Ɛdi yɛ sɛ asɛm tu so ɛyɛ. Nana fi yie. Nana waka. Nana. O ti o ti yɛ ɔyina wɔ kɔta. Nana mi si tie mi yie. Ɛɛ. Mi se yɛn yɛ adwene ni ɛsɛ wo na o yɛ ɔsaa. Ɛɛ wɔn ti ni sɛ o ka firi wa no. Ɛhɛn.